aduhamagaye ari he ibuhumuza muri komine bweru komine bweru murakomeye turakomeye turahawe iminsi myinshi iriho imwe ni ukuri twagarutse kandi tugarukiye ko bo sawa rero we ubona n'ibyo tora umuti gute alo Emmanuel Ndayisenga yamaze kuva ku murongo ariko arakoze cyane eh, kuri ibyo adushikirije kumbure birashobora gutora umuti atari kera uwundi muntu wandika umurongaro mwiriwe neza amahoro cyane ah, turavugana nande aduhamagaye nitwa viyana eh, nyabiraba viyane nyabiraba muri amahoro ngaho turashima imana kurere bishasha byo ngaho rero eh, bishasha mhm. makuru mutamenye mhm. makuru mutamenye ni namakuru ariko avugwa ku cayi icayi bimeze gute imyidogo eh, y'abarimyi asha iraturembeje kweri ntora bidogera ikigavyane akabeyi gatoyi k'icayi urabona ikawa amahera bayongeye mugabo icayi nacyo urabona baragihohoteye kwe eh bagurisha gute ubu bagurira kurangaye tahora kuri atatu n'itanu mhm. ubu rero ngo leta yarayikubise agace twongera na n'itanu mugabo n'iby'ukuri ntibyashimishije abarimyi mm. muri iyo ntumbero rero abarimyi basora bagaragaje akababaro bashoye imirima myinshi isa n'iyaranduye muri ino minsi yashyira mm. eh, batware kweri ngo bahaguruke icyayi kiba cyaheze mugabo basutsemo mabisi biriko biragenda neza uko kose twe twosaba leta rero ko yora bikongera icyayi n'iby'ukuri cyangwa baduha ikawa cyangwa amavuka ko wongera icuba mu kurwera yarivomere ariko hajya igiterwa cyose igiterwa eh. cyose vyane kirafise ahantu gikunda yego bivanye eh, n'akarere kama kawe nayo nyene ino twebwira haba gose mm. ariko turiko turarabura icayi kiraruhisha cyane kandi riko raraba n'abategetsi ntibashaka kukima kuko kiraruhisha iyo bamenye nyene kiruhisha aba baratwongeye amahera ni uti rero ikawa niyitaruhisha ikawa ni sawa kweri uyiteye wewe icukurura sasira mu gapompa kweri reka reka aha ni hanini mwe mubonamuti byoshimisha ageze kurangaye urese ukuntu kwiyunguruza bigoye ukwiyunguruza ushatse kuvuga kwiyunguruza mu mabisi rusangi ah, mu mabisi mhm. kuko by'ukuri usanga umuntu ariko aratika ku kazi yacerewe ego ah, bivanye n'ukuntu amabarabara arakora ariko muri rusange ni byiza kuko n'amabarabara arakenewe eee eh, hajya kugira ngo ronke ngo umurete ubanza kumena irigi ntacyo turabishima uko biri kuko bariko barakora n'umuvuduko udasanzwe jona nicize ko ugira umbwira uti nta mabisi turonka ino haza nk'imwe kuri ah, nka cumi eh, zigenda ahandi ati bigaca bitugora nyine twiyunguruza duca dusanga turi benshi turindiriye bisi yaza ntidukwira ati barabe batwongerereza igitigiri bisi zikorera mu rubirizi nahenze ngo ni nk'ibyo eh, kuri iyo mvu amabisi turonka make make Ah, ni ukuvuga zitinya guca aho hariko harakorerwa ibikorwa by'iterambere nk'iryo barabara ariko rirasanuka ah, eh, zikaca zibanza kuzigura mu makarito atandukanye hmm. eh, n'icyo bacisunga abajejwe umutekano bakazitegeka kugira zize mu rubirizi kugira namwe mu bihingurutse yego hmm, ok nuko ariko hagati aho hagati aho mu rubirizi hari muri ka karere eh, bijya vyuma byo kwiyunguruza bigikora ndavuga bajaji moto eh, n'amakinga imiti ibura ntayihari uduha akarorero canke nivyo wabonye n'ivyakubaye ko bimeze gute eh, ubwo turagenda nyine tugiye kuyivuza eh, hari imiti ya malariya gusa ya malariya eh, ego wowe wari urwaye iki gihe mhm. eh. none woba wibaza ko ari ukubura nyine by'ukubura canke hoba hari ibindi byinyegeje inyuma koba ari ukubura nyine none nk'indyo yose iheze nyine ugenda ugasanga nta miti ihari koba ari ukubura nyine kwe mhm. mugasaba iki rero icyo dusaba nyine twosaba nyine ababijejwe bakaraba nyine iyo miti ikaboneka urakoze cyane radiyo isanganiro mu kiganiro aho iwanyu havugwa amaki amahoro neza amahoro neza alo eh, mu buhinga by'ibyuma dufashe badutunganirize ku buryo abashobora guhamagara twumvikana neza alo Ah, Eric Uwimana ariko arabitunganya Allo Amahoro umunyamakuru Ni impore Ni kwisangana Ego Ni impore namwe Eh ni manyusi kundava Manyusi kundava Murakomeye ngaho kundava Ego namahoro Mhm gira ko rero uduha ayo makuru tutamenye Amakuru Mhm Uko leta twumvise yavuze yuko umunyagihugu wese ategereza kuba afise kajya ka samu yego ya yanyu ariyo yacu ego ego icika nk'uko gutangura ikiganiro mhm. imaze gucika katatu gatatu mm. sinzi ko ari ikibazo c'iyi radiyo yanze ariko iminsi yose niko bimeze iracika hagahera nk'imisegonda nk'itanu itariki iravuga mhm. hama mugaca mwongera mukagaruka ngo kubera iki kubera byaraheze twese mugabo ntitubone igituma leta sinzi ko ari ubukene bw'abaganga nta wundi ibyo ari byo iyo twasaba ko bawugihugura kuko muri iyi zone ya rusamaza ni ukuri abantu benshi bo muri kuri uwo mutumba wa bihembe mhm. bivuza ku ivuriro ryo mu rusamaza nyine ritoyi ariko nabo bagenda ibirometero byinshi hafi nk'ibirometero bitanu iryo naryo ryari ku birometero nka bingahe ugereranije iryo ryo muri bihembe nyene iryo ritarugururwa eh iryo ritarugururwa mhm ni ukuvuga abo mu bihembe mhm bogenda nk'ibirometero bitatu canke bibiri uno munsi rero biriko birabatera ingorane nyabaki biteye ingorane mhm kubera abo bapamukuru wo mutumba wa bihembe nyene aho iryo vuriro mhm badakwifuza ku ivuriro ryo mu rusamaza nabo rero baca bagenda ibirometero hafi nk'umunani mhm. eh. aho aho ibyo birometero hariho nk'amamoto cyangwa ubundi buryo bwo kwiyunguruza bushobora kuboneka imoto zirahari mugabo ubu zirazinze kuva mu bihembe uduga mu rusamasa mhm. baca bagusaba ibihumbi bine mm. urumva rero urwaye atamafaranga ufite uca usanga bikugura twaye umwanya munini mm-hmm. kandi ugaca usanga abanyagihugu rero bibateye ingorane zirezire mm-hmm. none musaba ikiga siliveri icyo dusaba twe mm-hmm. dusaba nyakubahwa musitanteri wacu arongoye komene gihogazi n'aburamatari badodufashe ni ukuri iryo vuriro ryugururwa urakoze cyane sivi eh, harimo ikindi mhm. iyi radiyo yanyu nk'uko uyu mugenzi aheze kubivuga mhm. muri ko muraduha amakuru iyi radiyo yanyu iguma ikikagurika ntitumenya rero ko ari radiyo ya eh, biragica ko kubera cyarabomotse kiricara mugabo umwanya n'umwanya hariho n'abahagirira ingora uh, wowe rero uti ubaye bukomakaruru kugira ngo ntihazirwe harateza inkumbi eh? inkumbi zihagarama zihagwa yego je ndabona yuko bakwiye kugikora hakiri kare kuko mm-hmm. hatararinda igisangana ikindi nacyo ni icy'ubutungane mhm. aho usanga nk'umunyagihugu akoko ku bundi nko ku nyamiramabi mhm. kandi cyari ikibazo bari kumarira mu miryango kwa nyumbakumi kwa kosiyo mm. ugasanga kigize gusatura ni ukugomba gupingana ngira ngo ibyo byose rero turabona yuko biteza ingorane mu kibano miliyoneri na eko kashi tubwirana tubwirana ngira ibyo numvise ni bike hari iyindi atari eko kashi ahubwo rero ndikonganyira abantu bataratangura kuyikoresha mbwira mbwira genda ayikoresha haba mu kubitsa amahera kurungika ndetse no kuriha ibidandazwa oh, aho rero reka mbanze ngo ukeze ni ba miliyoneri na eko kashi twese mugende ariko si kubisigurira kuko numvise miliyoneri ntego kashi eh. ntaho urumuriyoni rindira sinaza gukeza simba ubukene maze usangwe kuba miliyoneri eh. na eko kashi fyonda akanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akanyenyeri rimwe akadirishya kwipimisha wirabire ko urakwinze amanota atanu ari nayo guha kuja mu mahiganirwa umuriyoni na eko kashi eko kashi telefone yawe n'ingodo yawe eh, ikiganiro aho ibonye havuga make kiracabandanya kuri radiyo isanganiro jewe muteramanye nitwa Jerome Hakizimana allo oui amahoro neza mugenzi ndabaramukije ni impore yego ni impore yego utwakuye hehe ukaburinde ah jene utoyitoma yego eh ndi muri komune nyabitsinda ku mutuba nyabitsinda nyene byiza cyane butoyikira ko rero ah, no kuvuga mhm mm mbere sinari no gutelefona kuri iki kiganiro kandi ntabwo umwanya akomeye cyane nawe abamenyeshamakuru bo baranze neza yuko ndi mu mwanya w'iki kiganiro yego ariko rero amahirwe make nyakubahwa mhm. barakunda kutwima amarezo cyane ugasanga umwenegihugu akagura amayinite amayinite agahera ayakoresheje yego twagira rero dusabe ibishyirahamwe rya limitere nyamba ryarahimbye abanywanyi bimenyesha mu bisanzwe kuko twebwe aha igihanga turabura amarego cyane cyane uri gihanga amajahe kugira bumve aho bokosora uri gihanga amatumbera aho kugira bumve aho bokosora uri gihanga amatumbera hehe kugira bumve aho bohera mu gukosora gihanga nyine aha muri viraje ya kabiri viraje ya kabiri yego cyane kandi urabona bimeze ariko nimba ari huye kuko amantene arashinze ngaha ku mugwa mukuru w'ikomine ariko twebwe ugasanga turi turabura ngaha mu mabiraje none we ko twakwiye turi twumva tuvugana neza wumva ko bisigura gute eh, mu kirundi urazi ko bavuga ko ijana rita nka muri yindi kubera ko akantu bavuze ngo nimba barahimbye abanywanyi bari mu rudandazwa baguma barondera ahubwo mutumbereze neza hari ikibazo bumva aho gukosora kuko namwe barabakeneye nk'abanywanyi kugira ngo bagume binjiza twasaba rero ko ego musanzwe agashapu ntikobura ariko twasaba ko botuza baratwumviriza ubwo tuba dufise hama bagize amakenga bakaza no gutohoza ibyo bintu bakaraba ko ibintu ari byo mhm. kubera ko bibateza ingorane urashaka guhamagara bikanka eh? yego hakagira ibintu bicerwa cyangwa bipfa kubera habuze ingene mu tumatumanako amakuru naburanye urubanza muri sentare umugabo twabanye hamba mhm. tuburanye bibiri na cumi n'icyenda sentare isaba yuko basaba yuko bampa ikivi cy'umwana bakabona idezo ry'uwo mwana namureresheye yego ndakumva hamba rero kugezaho urubanza muri sene y'intango barashyika ku itongo baremeza ibyo bintu hamba amahera y'indezo baranka kuyama hamba mu nyuma ndaheza ndunguruza ndagenda kwa burumatari burumatari mhm. ndamushyikiye burumatari avuga ati ni ukuri wararenganijwe ntibaguhe ibyo usaba mhm. hama niho itariki mirongo irindwi n'imwe z'ukwa gatatu umushyikirangantsi na cegera ca burumatare na minisitiri w'ubutungane ba porokire bose niho bari bari hama baravye ikopi yanje batavuga ati nukuri barenganijwe bampa umupolisi tu umupolisi niwe azohamagara uwo muntu hama amenye ingene ariha ayo mahera y'indezo uwo petero yaramutoye hama uwo muntu aramufunga amufunze upeteshashaka kumutorokesha aho munyabiraba niho na cananduka mbarira burumbatare uwo muntu agomba atoroke n'ubundi hamageze ahantu atoroka ntibyaba bigikunda akatoroka mhm. hama mu nyuma niho baca bamujyana mu kabezi kugira batwumvirize mu kabezi urubanza ruri muri parage mu kabezi rwari ku nomero umunani cyangenda mirongo ibiri na zibiri z'ukwa gatanu kugira tuburane bacuranga isaha kuri n'itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwa gatanu mhm. ngiyi ibiri n'umunani z'ukwa gatanu kubura usanga wa muntu baramurekuye mhm. bamurekuye nshyitseho uwo muntu acuka urubanza acambarira ati jewe nta n'icyo wobimbaza ko genda ubaze porokireri mhm. niho naca mfata bisi mba mu kabezi nkaja kwa porokireri muri vyiyi nshitse kwa porokireri ndashikaho wamengana nanzi ashitse hashambariya ngo wowe ni wowe wari ufite muntu umwe yari afungiwe ngaha ahubwo noca amazi nkagushyira mu kibanza yari yarimwo ngo nawe ukumvira agasoko kababaza ngo ahubwo wowe ngo urubanza rw'iwawe ngo ubu ngo nkiri ngaha nta rubanza uzopfa usubiye kurongo ndavuga ati nyakubahwa none jewe ibikatayije nabyikoreye byakozwe sentare kandi na sentare nkuru y'igihugu arimwe mwarusubiyemo urwo rubanza mugakurikiza urubanza rwashyiriwe na sentare y'intango namwe akaba ari bwo muca ngo nce nta kindi ni ukubarira ngo aha gushaka ngo urajya kwa ntare ngo perezida yatanze imihora y'uko sente yari iheze tuzica ziko ziko ziko sente yari ihenze ziko tuzikurikiza mhm. rero tunasaba ni ukuzumatare aguye inyuma emwe aranyumviriza no kugira ashike n'isango ni uko yari inyuma yanjye kuko n'umukuru w'umutumba yaciye abyitamwo ndashaka kutimaganizwa ubuzima muri icyo gihe kugeza iyi saha narahunze naravuye kuri uwo mutumba mbako mvuye ntara icyaciye kimbabaza ni uko ntazi ko porokirere urwo rubanza ko yaciye arusubiramwo atandikopa mpaye ahantu uwo mwana none wabandanije umwitura gute kugira ngo abandanye abikurikiranira na cyane ko hari aho wumva yagera bikamugora rero barakoze kuri ayo makuru kumbere turashobora kurondera ubundi mwanya uhagije tugashobora kuyatohoza neza kugira ngo tugire icyo tumufashije umunani ku murongaro alo amahoro neza amahoro neza munwanya mm. ni ukuvuga kiraboneka mugabo kiri ku rugero rugereranye kuko imiduga iratembera kiretse kuba cyinshi cyane nk'uko byahoze kera ariko gike gihejeje kiraboneka yego ino igitoro kabisa cyogewe ko amahera make cyane kuko eh, kigurwa nk'amafaranga angana mirongo ibiri n'ane uyashize mu burundi azahungana ibihumbi bine ku iritiro Celestin kuva hariya muri Afrika y'Epfo arakenuye tunamushimira ah, nuko sinzi ko hari ku murongo alo alo Jerome Hakizimana amahoro neza ntumbesheye ni jewe nyene muri aho ubu nabyumvise ko ari wowe utari pirate ni ukuri kw'imana turavugana nande mugenzi wahirukana kera Jerome twaherukana kera mwari mwatubaniye gatoyi ikiganiro cyabanje kumara iminsi tutariko kiravuga mm, twari tukiri ko turabitunganya neza ariko murabitanga neza yego none amakuru tutamenye ngaha mukiraniranye muranzi eh, amakuru mutamenye iyo mhm. nigeze kumva umuntu wanyu avuga ngo ibintu ngo avuga ko adandariza muri butike nanjye nsanzwe ndandaza muri butike yego ibintu birazimbye cyane mhm. nanjye eh, siko ndabibona jembo ni ibintu ahubwo bizimbutse kubera biriko birera none nk'iyo yagegero niko biriko birera mhm. wovuga ko bizinze gute kandi ikiro cya kinure ubu kigeze ku bihumbi bitatu muri botike hmm. isoko naho ari bibiri n'amajana umunani ngayo bujumbura uca wumva ruguru naho kigugwa ngaho eh, yavuze yuko itegeza kuzimba kuko rirageduwana hanyuma rikaca rigiye rumva ivyo ntaho bijako cane je mbona ibintu muri rusange birazimbuye urakoze cyane nyamuranzi Igo cyane hanyuma ndakuramukije cyane ko nari ndabikumbuye urakoze na je nuko ndahugumbiriye ikiro gizo cyatwese sawa sawa Allo Oye Amahoro neza ni mpore namwe Bo hama ndamukoreye nagiyeho usanga abandi bahungu babiri twaciye dukorana Eh. hanyuma eh, gewe nari sanze ndiko ndiga kugira ndaganire nagiye sisi kinga kiwanje rishasha ego hama harageze aho ndaganira umunsi mukuru ndawukora ni ukuvuga ikintu ikintu cabaye habayeho ubuntu bwo gusoma aho nyene mhm. mhm. kandi muri abo bari bagiye nibo bari bafite ifunguro araba harimo umugenda urazi none ntaguciriyemwo icyo kibazo kugira ngo gikemuke nimba ufise ushaka ko gikemuka mbona abajyaje intwaro n'ububajije intwaro ngaho mu karere boshobora kugufasha gusumba niba ikibazo fise mhm. ni uko byarangiye uwo mutankeri antwaye ikinga mhm. acantwara n'impuzu rero ivyo o oh, cugenda mm. uvugane nabajya bajejwe intwaro ngaho mu kibano kugira ngo babitohoze ko hanyuma babitorera umuti nuko vuga canke riko urashora nawe kwitwara ubutungane bugakora sinzi ko bitahura naragiye kutwa wene nyine yagiye ngo umvirize abantu bahungu babiri wumvise eluwa eluwa icyo kibazo ntitwogikemurira ku iradiyo kuko icyo ni ikibazo cy'iwawe wisangiriye n'umuntu kanaka ah. ahanini hanini ngaha twakira ibibazo biraba ubuzima bw'abandi bantu benshi atari umuntu mm. ku giti ciwe kuko abantu hari abantu hamuruntu runtu haba hari utuntu abantu bapfa hagati yabo canke intwara mu kibano uko biri kose bazokumviriza eh, witura bajejwe intwaro umutekano n'ubutungane aho mu karere bazokumviriza kandi bizogenda neza yego turacasigaranye iminota um, indwi kugira ngo kino kiganiro gishike ku mpera yacu uwundi munani ku murongano amahoro neza Eh, ndi beatrice we naringarutse ego eh, beatrice nagira mvuga ati jewe ni uko porokire yatanze uwo mwana akamuha se wiwe hama uwo mwana nkabamo napfuye yangara akorera abandi bantu akurikira imyaka cumi n'itatu none beatrice buramata ariko wavuze ko yakuguye inyuma akagufasha none hari abariko barashihana canke bakozanya ko aho mu ruyigi iwanyu oh, buteze twebwe abantu aho tuba twakinye ni nyine ntawe ukubayo ndiko ndakumva cane Claude mugabo nshaka eh, kumenya ikintu kijanye n'amakuru mashasha cyo twita amakuru ndakwibariza kugira ngo tunayatore tuyaronke hoba hari abariko barashamirana bapfa ngo tusubiremwo abandi ati ntitusubiremwo ngaho ibutetse ijya migambwe y'inzoga yatwaye imyaka n'iyindi abandi nabo banze batwaye claude tugushimire cyane twe twaratoye n'ikibazo bizamwe eh, claude hari ibutezi eh, biboneka neza ko atari ko aratahura iyo tuvuze ati amakuru mashasha tutamenye ariko azana ikintu twakwita nka komantere kugira uyu muntu ashikirije mhm.